Oitan iragan da beraz, eh, baien, eh, nagusia. Zoin dira, puntu nagusiako agertu direnak? Eh, hauteskunde uh, municipalen uh, inguruan uh, eztabaidak uh, ideki ditugu uh, eldu direlako askifite eta bizar nagusiak erabaki du uh, aski argiki ondoko hauteskunde horiendako uh, gure abertzalen proiektua abertzale proiektu ekologiko eta ezkerrekoa ahal bezain ongi uh, presentatua eta ordezkatua izaiteko bide gokiena alden leku guzietan, biztan dena ari gira mila jendez goitiko errietan uh, edo zerrenda abertzaleak edo Eh, gure proiektu eh, hori, uh, beren programan argiki eh, agertzen duten zehendak presentatzen uh, entxatuko girela, hasteko hortan uh, ariko girela lanean ba, bereziki ondoko hauteskunde horiek 2008koak be, bereziak izanen uh, baitira, lehen aldikotz izanen baitira aldi berean egietako eh, kontseilariak uh, eh, hauteskundeak, baina ere uh, biharko euskal elkargoa hor uh, duten hautetxien uh, ba, bozkatzeko aukera, ordan hori guretzat importantea da eta emaiten die hauteskunde horiek be, interes edo bai, interes bikoitza. Eta ordean hau eskunde horiek ukain dute segida bat uh, eh, irigune elkargo horretan. Bai, hor ere eh, guretako importantea da eh, hauteskunde municipaletan defenditzen dugun programa eta proiektua gero defenditua izan dadin ere Euskal Elkargoan, politika publiko geien gehienak orain hortik baitira bideratuko eta zentzu hortan iduritzen zitzaigun ere ebe, herritaren dako transparentziaz eta ere eragingortasun uh, politikoaren gatik uh, interesgahia izanen dela Eh, hautetsi uh, eh, abertzaleak eh, osatzea talde batean hautetsi abertzale bezala biztan dena hori guzia uh, gauzagarria balima da eh? ez gira ez ditugu ezarriko uh, idiak goldea edo goldea idiak baino lehenago ikusi beharko da beste maitza atratzen den eta ze konfigurazio behi hartzen den ere elkargoaren erabaki uh, gunetan baina gure sedea hasteko da pisatzea eta de, egunerokoan defenditzen eta eraikitzen dugun proiektu hori be instituzio hortan ere Euskal Elkargoan ere defenditzen Eta gehitua izan da ere gobernantziari buruzko zati bat? Bai, uh, ba ikusten dugu, eh, eh azken hilabetetan, uh, bon, ari da instalatzen, uh, elkargo hori, uh, baina instalatzen ari da, uh, duela bi, bizpairu urte finkatu ziren uh, gobernantza gainean. Gobernantza paktu hori bi mila ogoi zen eh, bali eta adostua, beraz guri duritzen zauku importantea, ondoko mandatua baino lehenago, egitarek argi ukan dezaten, bozkatuko dituzten pertsona horiek, ze uh, eh, instentzietan, ze organotan, gero ukanen duten beren tokia Euskal Elkargoan, eta zentzu hortan guzi zehaztua badugu ere, eh, antxatuko gira proposamen zehatzagoa osatzen orain, baina uste dugu importantea dela uh, lujaldeak uh, ordezkatuak izan ditezen eta gobernantza paktuan uh, uh, adostua izan dadin uh, lujalde desberdin horien ordezkatzearen gainean eginen dela uh, instantzia desberdinen edo organo desberdinen osaketa. Mm -hmm. Aipamen bat ere, duzi hor eskualeri oso mailean eta bertzalean arteko elkarlana bultzatzeari buruz. Bai, bereziki mintzatu gira biztanena gure mailan, eh? eskolegia bai eta eskolegia bilduren arteko lankidetzaz. Eta hor, bon, berritu dugu, eh, hartio uh, lehenoko uh, ezkerreko alderdi abertzalek beren artean uh, adostu zuten akordioa, uh, gauzak aldatu direlako geruzik, alderdiei uh, ordezkatu baitzaizkie parte handi batean EH bai eta e EH bildu mugimendu uh, oroko jak. Eta hor, berritu dugu akordio bat eta sustut gehitu dakogu uh, akordio hori um, operatibo bat janai baitu, eh, zeren inguruan eh, elgarrekin lan egin dezakegu EH bai eta EH bilduk, eta zoin uh, mekanismo, ezartzen ditugu martxan elkar lan gure iduriko espaita aski uh, erraitea proiektu berdina defenditzen dugula, euskal herri berdina uh, amesten dugula, iduritzen zauku hori gero egunerokoan ere behar dela uh, gauza konkretuen bidez, sumeki, eh, gure egoerak uh, ahas desberdinak dira, gure kultura eta baliabide politikoak ere bai bai, baina iduritzen zaigu importantea zela atal operatibo horren eh, adostea. Ez da deus eh, definitua edo erabakia izan, baina nahi patu dituzu Europako bozak ere? Bai, haipatu dira, biztan dena, gero ezta erabakirik hartu jen inguruan, be, be, elementuak eh, eskaz direlako oraino, beste mugimendu batzu ere uh, eh, orkesteko eh, pretentzioa eta alak dituzten uh, mugimendu batzuari dira beren arteko tratuetan eta akordioetan. Eskolegia baiendako bon, argiki uh, ba, ezinezkoa da presentatzea, jakin behar da orain Frantzia uh, bakarra dela eta gu bezalako mugimendu politi politiko tipi bat entzat, bai diru aldetik eta baita ere teknikoki izigarri, izigarri komplikatua dela. Ordian be, beste mugimendu gutarik uh, urbil izan daitezken mugimenduek eginen dituzten urratzen arabera, hementik hilabete batzutara ikusiko dugu zer eginen dugun. Horrekin paraleloan ala ere guk uh, segitzen dugu uh, bildu bildurekin ere um, lantzen europeajen uh, gai hori. Uh, importantea baita guretako euskalegiaren hautsa ekergia izan dadin Bruselarat eta hori mm, gauzagarri egiten alduten opzioni desberdinak aztertzea eta bat da Euskal Herria bilduko eurodiputatuak ere ekartzea noski Euskal Herriaren eh, gaia bruselarat. Aipamen bat ere gizazpi, Gezazpi zanen da, elduen eh, urteko xantier eh, haundi uh, eta importante bat guretako. Ez da gu kantolatzen dugun <laughs> ekitaldi bat, biztan dena, eh, voilà, erortzen zaigu buru gainerat. Uh, ez da ongi etorria den ekitaldi bat, gure iduriko, bainan, pentsatzen dugu, horrek suposatzen duen mehatxua, aukera bilakatu behar dugula, eta baliatu itzordu animaleko hori. Alde batetik salatzeko gaur egun gezazpiak ilustratzen duen mundu hori, eta joera kaltegarri guzi horiek, eta bestalde batetik hojaitarazteko Euskal Egean eginen dela, gezazpia, eta Euskal Egean gure tipitasunetik uh, egunerokoan entxeatzen girela alternatibak ekartzen, uh, salatzen dugun eh, mundu eredu hori, alternatiba konkretuekin, alternatiba lokalekin, beraz hortarako osatu da plataforma bat, Euskal osokoa dena, eta biltzen dituenak uh, mugimendu desberdinak, prentsan ikusi izan den bezala, eta hortan eskolegia bai uh, da, hor duan izan izanen da, biztanena guretako erronka eh, eta xantiak eh, importante bat. Unxa, mire esker.